Bagatos de este Sagata Gamara con Sayo Batekin Hace eh, santos tiene que ser pista flojito Y se va a ver de Clayton Xavi eta Tabiquen Bai, txaldeon, bai, txaldeon, bai, txaldeon, bai, txaldeon, bai, txaldeon, bai, txaldeon, bai, txaldeon, bai, txaldeon, bai, Eta <laughs> eh, solicitud de monos espera. Baina bueno <laughs> Constata baina vengas bai, bai. Eta gero beste gombida bat eh? Kepa, pa, kepa, que Gurekin etorri egon eh, banda bafanakin, ez da? Bai hori da. Eta, bueno, oso ondo pasaren duen, eta como Clayton deki oso, deko oso gustoko, ba, gurekin etortie, etortera animau zan. Vale, así hori. Eskerrik asko, kepa? Bai, ze jo, eh, <laughs> bai, Vale. Eta, bueno, de Clayton, eskerrik asko, etorti arren, lehengo Vale, bai, lehenko esto, eh, orkestu zuen buruen, undiz atose, zetalde zaie, zenba zaie, eh, gaur bakarrik bi, beste irurek kobrauko bai. right. txiet hau, zarretzen <laughs> batekin edo Komplikauta doki, eh. Bat lesionauta dauko, kantantia, bestia Bartzelonan, eta... Bestia jorgan. Ake <laughs> asmatzen dute eh, jorgan manez. <laughs> Aurten gotza, hemen dik. Eh. Oso ondo, oso ondo. Ba, ba oixe, ez, ez dakit, ba, kleiton da... Ez, ara maizion jaizotan talde bat. Eta, ontxe... Hoxe ez, bost, bost atlekide gara bertan, Asi eratik nahiko argeuki duguna, ba, bueno, hain gure gauela, eta... Eta bixi, eh? Basta egit, ba, urre, muteko bai. zen gazte, ez? Bai. Eta hemen, bueno, gaur etorri gare bi, ni Xabi gitarriztia, eta, eta Mikel Ulli, el bajista y Corazón. Corazón, bai, <laughs> bai, a ver, nik ikusi notxuen, el galdiz, ikusi notxuen, txuen, etxarrin, eh, ez? Eh, Uda eta... Eh, Seker. Hori abelio, Elio Justa eh? Elio, hori da. izan itxen imitao, improvisao, eta justa ipini hostien zuen onduen, afaiken. <laughs> Eta esan haben, ez dut galduko oportunidadea aukerie, eta esango txitik ratire etorteko gure beba da bie. Hori da, hori da. Kosta etortie. bueno, <laughs> hamsa bie, ja. Eta, bueno, a ver eh, azken aldizen nahiko kontxartu, ez, topera sabizio kontxartu egiten, ez, ekinez, eh, Jimmy Yashin beho zen duten, Berkele ba. gazta... Nik uste ba. oin gaitzera ikusten olan bolo interesgarri xak eta kontzertu bastante guapuak eh así ginen 2021 bai, bueno bai. le nau baina nirekin behintzat bon ni Xabi sartu nintzen berandu hau taldian eta garaugan cedia eh bolo asko joauen eta bigarren honekin beba bai, bai tope baina orain ja ikusi go pizka loratzen eh bai ez dakit <laughs> bai jako dana es bai ez dakit es aurretik beukin dou Osa, aurreko bastante potentia izen zen. Ixera ba, igual kontzertu atletik, ba, ez dakit. Ez dakit, esan izena, o, ba, bueno, igual lekuak bai izen diaren plan, ez? Igual festival geixa, o, sala geixa, o, eta... Ez eta gero, ba, ez dakit, ba, etxarri moduan, ez? Osa, <laughs> beti bueltetik eta... Eta, ba, salde, gato, da moduen lokatzartea, bueltetik guztetak baina bai, bai. bai. Ez posik, posik, eta jome ba. Pizkat, uli, pizkat urrutiratu mikrotik, bale? Pizkatxo bat, eh? Vale. Ez asko. E, eta orduen, sartu zinen, e, Mikel, eh, Xabi, bai. e, berandu hau, zuzartu zinen taldean? Hori, hasieran eran, e, Clayton, beste gitarrista da zauken, e, arrasate arra, bai, mantxin. Bai. <laughs> eta danok, aramaixotarrak, baina gero, ba, bueno, e, taldia beraglaga, eta, eta gero nirekin kontau zabien. Eta... Bai, ikusten dizen zala bat, Be bai, osea, apur bat serio hasi ginen hartzen momentu Hori. edo apur bat, perka aurretik, oza, bai, ensaietan gauen eta gure abesti batzuk ba, gauken eta demo txiki bat gauken eta kontzertu batzuk itxengen gen inguruen eta Baina uste dut 2000 eta hogeita bat orxabi sartu, eta justu, bazke sartu, izen zan, pandemia garai hortan. Uste dut 2000 eta meretzi izen zara, baina akorda unaz. Ni... Bai, igual eta Asi ja hori da, ba, eh, ensaia, bai. gizer, ja, abesti berri ah, xakin. Claro, hori gertor zan pandemia. Hori eta bai gure gabe nin, lehenengo disko bat, ja, estudioku bai, eta bai. horra zizan bai, ba hori, bai, zer iso bai, hartzen, bai, gure gabe bintzat, bai, bai. ez dakite, a berre, forma bai, hartzi. Bai, eta zan aurreko gitarra, ze, a taldi eitxi, zozer gaitxik, edo? Bueno, zin maz, beste, moida, txuk, igual Ba ez, ez dakit, gure gen igual bai zerixo hartu eta, eta bueno, apur bat gara betan eta ez dakit zer Hori da, eta berak, piskat, bai, berak, igual eh, gure ez Kompromesue eta tal Segual hartu esan jo, oza gu, bai, eh, jo, bai, modu, bai, bueno, igual ez hau gure ez hartu, ba, ez, bai, igual kontzertazko bai, jotera, grabetara Beste eta sí, maz, bai. Mm, bai Eta vale. bere erabak izan zen eta ondo eta Eta hori xe, horra zizan apur bat, bai, eta hogeta bat arra gugo, enoztut Zizan apur bat jodidua, <laughs> porque pandemia garrapa guzkun eta hor gabe izan justo Oza, ez tixak apur asko egin zase, baina, bueno, ba, xabi zartu bai. zan nien, ba, berakin lantzen, ez? Hori. Hortu dena, akortan az, ba, ara maizion lokala, ba, distantzia kontuagatik eta ez Elixia ba, baten. Ba, bueno, ezin gauen eta sartu guzkoen dan ermitxa baten, usta, ba, kriston no, oi hartzu nadakin horre ensaietan gauen, ba, baina, bueno, pues, ba, horra ziktu, eta horlan dugen. Bastante curioso egin zain bai, bai. bai mala manera pizka. eh? <laughs> Fua, fua, bai. sarata bat. Eh, baina, ondo, gero, obera junta, así que... Bai, <laughs> eh, no, es Iruitze matzu, ipiniko dugu... Disko, la disko horren eh, abesti bat. Venga. Un comentago esatxo bat. Que mm, nik disko netan, ikusten <laughs> duaz, eh, izen asko, inglesez. Lehenenguan, ez? Lehenenguan. Mm -hmm. Eta bai. gero bigarrenean, ean, ez? Egon da, como... Bai, Euskala la tendentzia eh, gehiago. Euskala la bai, tendentzia gehiago, ez bai. Dizen zan autu bat bastante argix, garrisa gauk egula, eh? Ezan gauen. Osa, nik uste dut, betia nik ugeu referente tal de asko, inglesez itxen dago gila, eh, ez? Por poner ejemplo de jib, ez talakoak, orduan, uste normala da, itxia inglesez edo sortzia, ba, ezan gaben, a ergu, Guagare, ez? <laughs> Euskeraz be guztu dute eh, oso ondo idazten dugu bai. jokine bat, ez? Azkenien nien, normala da, bai, tal diek deko eta badakigu, ez, joten dozu pizka zure, ez? Ba, eh, referentzia. eta no, bai. referentzia, edo entzuten zabizena, eta askotan bai gure barik igual soio esen zaietan, da zaten dozu, jo, eta da tema bat. Eta bai, joten dozu, eta zaten dozu, jo, ez idaztak zer egona zentzuten azkenengo hilean, eta pizka torre. Eta diskorretatik? Venga, izte dut zuet eh, aukeratzen abesti bat, nik ipiniot kendu korbatana, baina gurot igual ingeleseko bat Batemakua. zatzi, eh? Vale. zuen guztokortik. Basauen bat, time fitting pa? Eh, flama o el finger, eso. Ni guste hori... Eh, hori... Hori... <laughs> Es que hori ya se la estuvo un joten casi. <laughs> Espalte guchi. Kendo gorbatako, dugu eta... Bai, vale. Hori sen san... Hori sen san... Hori sen Por dato. Hori sen san bai. ni guste tes. O sea, guri que ixen guste jakuna bestis ya dudabarik. O sea, en plan... Bai. Eh, pues esencia rock and rollero hori. Hori ya. Pues asko mamau dugu nebadatik, eta nik uste dut bastante, ez? Pues bai, tema bai, Bai. Eta kuriosamente, ba, gutxien entzun dana. Ja, ja. <laughs> Igual gu bestaz ez gauen emun, bestaz bombo asko, igual, ba, kentu bata igual bioklipatara, lehen san, ez da bizer, igual gapatzu gertu di hor. Bai. Gero jugo gara hor... Hori, hori, gero inda gabeino. <laughs> Bai. Ba, jarri, jarri, jarri hori. Jarri hori, que nik uste dala, guri behixen uste dala. Bueno, nire esan duzuela tema nevadero, eh? amendik mm. nevadai, joen eh? sartara dabila disko barrize, ikusten dot, como beste konkortasun bat bere abeslidari barrizekin, mm -hmm. así que botato txuet gonbidapena, ne bada. Venga, Eta bai. así que... Une referente izen die, bai, eh, gutxikiri. urrenguek espasa, urrenguen urrenguek, eh, eh Vale? Hori, hori. Egurra. Flammable Fingers, eta, bueno, gozatu, eh, nahiko temazo, ez da? Niri izteate bastante, <laughs> bai. bastante temazo. Eta... Joder, sabi, esan dozu ez tozula joten, da, kristan temazo, da? Es que, bai, Igual eta... berrizkuiratu inbiko da, ez, lako berriro... Bai, bai, onda la gutxi joten gabe zati baten komentadu, baina... Bai, bai. Eta, ez que, iretu, anoso guapo dau. Bai, Bestia, bai, eta gainera jendia... Berutu txensan, eh? Bai, bai, bai, bai. Zati horrek... Ez ez eh, duek antetan, bai. Horia, horia, baina zati rokerua. Mobirua da. Bai, ba. bai. bai. bai. Eta, a ber, seguna esaten, eh, a ber, hori, indogun komentario horren bat, egon garen enorm, eh, eh abesti zentxuten, eh, eh, diretu eta nahiko potenti eh, sana hau, hau abesti ze. Ni dute jate zuen eh, ikusi duazenak nahiko potenti edie. Eta deko galdera bat. Eh, horrek, eiten duzu esan koordinazioa... Eh, horre... La pregunta de siempre. la pregunta del millón y se le La de siempre, la de siempre. Ba, ba, ba, ez da zestu dixota. Ki ba, oza, sea, jentu izan. Ba, jo ez dakizan. Niri, eh? No, que no me lo tomo mal, para nada. Ba, bai aldu zan punto bat, tio, que... Yeah. Dan Te rayaba la puta pregunta. Si, tio, oza, sea, ez, izen zan, dan baka musikal eh, hor, lehiaketan apunto ginen, eta ez da gizila nintzen zangin. Zabien, entrevistaren batzuk edo, tipo jurauei, ez? Ba, eta, ostia, batek esan zaben, en plan, ez? Sobreaktua. Hori da, oza, tipo sobreaktua, no sé qué. Niri, momentu hortan, fue en plan, que <laughs> llegó al punto, de, ostia, O sea, que en ningún momento ponga la pencheta, ¿no? o sea, no ensayamos eso, está aquí. Gusto natural, se os da, o sea, ni va ti toda la vida, así, así, es, soy motivado, está aquí, tío, vaya. <laughs> Vale, vale. Ah, X... ¿eh? Eia, eh, hori esa... Eia, eh, eh, es, es, que no, que para nada. ikusten jatxuela superposik, dio. Eta bai, hori hori asko transmititzen. Vale, bai, bai. eta ni eh, gure bari be, dala, igual gure nervixoak entzeko, e, bai, mo, momentu bat, porque zuba bai joten nien pixkat, mobiruten ez da gizer, Ya dakotzu beste soltura, beste gustora, eta, eta gure estilua da hori, bai, eskatzen gare, Más que oso ondo jotia en la directuan. Muy te ha disfrutado el aquí gugaltzendugula hori, o sea, es, o sea, aquí gugaltzendugula gure concierto de esta la OJ perfecto. Igual calía ia igual no 20 y bajao 80 notas desafinadas y hostia, bueno, más <laughs> ba, atento. Vanire ba, ustes. Hartengo puntos bat, ¿eh? Sí, claro. Joder, ikustia eta jende eh, en en tú te sabéis en eh, Spada si les gusta en Declita o fue ni gustan se va. Cristo un ba, espectáculo da. Bai. Bates B. Ba hori, ez da benzaietan, esan da, eh? Niretzako ikusten den lehenengo aldizen, sans, jo, disfrut, da, talde bat disfruta egiten dozule ikusten. Bai, ba, ba, jakin barik bestixak, ez? Que... Ikusten jatxo disfrutetan, eta hori la bai. hostia, hori transmititze bai, bai. eh, eh, eh, bat ikusten da, bena, eh? Jo, horrek, hori la hostia da, ez? Bai, bai, bai. Eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, hau jakinde, eh, ba, gaitzau. hau. Es? Bai. Ay, ez bai, bai das igual bi puntu kontzertuan, ba, igual, momentu baten peio hartzen da gitarria balan bizkarrea, bai. eta hau ingurion jartzen gara. Bueno. Buka eran, eh, jo, que se lehen botatzen ginen dago lurrera. Baina san, gauza puntual bat, baina, gero bai, kontzertu dana. Bai, sin hori da. E, eh, Improiz dondo, oie, eh, osea, bai, bai, bai, bai, bai. Ni, eh, bestien manesekin egon itzenien, eh, ni adibes, manez ikusten dut disfrutetan asko bateria Uah. jotzen. Ba, beti, beti Askotan esaten da. Tu, hor dau, datu kurioso bat, oa, eski baina kurta benaz, tio. Ata genien gure, oza, sea, grau genien lehenko diska hori, eta gau genien bioklipa, zen zola kendu gorba eta bestixena. <laughs> Zan, YouTubeen komentari bat, boa, eski oso gona. Ez nago batzen oso ondo zelan zan, eh, baina esan algo como, eh, Me gustaría hacer todas las cosas de mi vida con la cara de felicidad que lo hace el batería, lo loco. Hola, hola, hola, Es que era, pues, pues, sorry, bai. Pues, manes, bai, pues, pues, está joten da bile, da, pues, sorry. Pues, pues, sí, una cara de felicidad. No, bai, transmititxo zu epi, bai, da, pasada. Uh -huh. Ba, bai, joder, jo, hori guai da, bai, hori guai da. Beti, beti da, barra bai, egiten, beti. No pasa. Hori guai da, eh, guai da. Eh, iruditzen badatxo, eh, jarretuko gupizka zuen dizkantzuten. Zeba, egual jendia e, aspertzen da, hainbeste berba. Zondo. Zara eta gambare azkenien, zara eta antxuteko da. Vale? Así que, niretzat, bueno, en, jo joten dozu, esan dozu hau, hau abestiz, eh? Mm -hmm. Akendu abesti hau, temazo bat da. Eta, ba hori, animetan dutxuet, barriero juti ikusten, zeba, hau temie joten da Ordi da. Zientzat aikiar lari. Ordoiak, kendu korra. zuten Iztaria efektua Antzes lan asiren ala ez esateko gaidena galtza dezala eskua Hain gero itxura pean norbere de abruak Norgaren ez dakik nabarmentzen baita Iztaria! <laughs> ya, <laughs> tío. Es que aspaldi entzun barik orben, hostia. Uei, tío, le lengo bueno. cedía como que ha quedado... Bota, bota, bota, Es, de veris, anda, como que el no nos ha quedado. Bai, ya van dormindo de baina. Ah, pena baina gero pastan da denbora, eta entzuten duzu, da... Bai, bai, da, ixe Bai, bai. Eta, bueno, pasauko ez hitze gaurko nire konbida guai. Kepa. Edeko zuzela hor galderatxo txo batxu, prepare eta... Bai, epa, epa. Bueno, eukin eta eskuadernu nire atxe, eta baina argazki bat atera batxe, eta kuerno pasetan, baina... <laughs> Trukillos, trukillos. <laughs> eh, bueno, ni produktorio hasen ez, bueno, basik eite dotaz, nire rap taldean txako. Orduen gure sartu gola apur bat daukatain bat de kaldera hitzeko, eta gure sartu apuran, ba, mundu horretan. Orduen, elengo kaldera da, abestiak, zer gaitu, danak batera, ez da, danak zauzi improvisetan eta baldu sartu hau, ero, ero no, dau pertsona bat la zelan abesti guztia. Ba, baina, ez da git, oza, purba danetik izan da, nik ustot bigarren zede honetan gehiago. Oza, ez da igual bai... bai nik igual la ideia de xente eta hori, bezala, netxien eta goten grabetan. Pues igual grabetan hauen nik gia batzuk eta... Eta gero hauei pasau eta eurak moldatu eta danon hartien in. Baina bigarren disko honetan ez da, ez kesto euki besta zeu zer horreztable ziru. Osa, bai, peio askotan igual betorri da, eta eh, dauko trifa du. Eta donon artean indu. Edo, jo que se, banik igual bigarren zedien geixo de, ostra, dauk ez melodixo bat, estribillo baterako dala tal. Eta, pues, ez da, ez bai. dauko guze, osa, rolan finkura, ez, goi, ez. normalien gitarristok igual dauko, como rifa, kitzatu, rifa, baur, proba bitxen deu lokalien, eta ta se estruktura hogeiken igual, gero atorra, gero, nos pide esto, el cuerpo. Eta gero bai. Eh, hitzak bai jokin eh, normali itxen dago, eh, oso bai. ondo jazten dago eta... Bai, baina hori, gixen bat nik uste dut, oza, gan gixena, dat danok itxen gabela dano batera lokalien. Hori, zule zerlo vale. maz jarto. Bai, bai, bai. Vale, eta bateria, zeite, zu, lehenengo grabau digitalki eta digitalki dana preparau, ero, bai? Ni, nire kasuan ideiako lan itxen dut. sartzen dut digitalki bateria gaten lan simple, bai, penpan. Eta gero ja berak moldatu Aunque bizka manera. Graba aurretik diskua, eh baitzen gauela grabau eh como demo batzuk urartean, bai. eta baterixa bai era eh, ba, hola maku ba, segintas eginta eta mikrofona pizka eta danok grabau pizka eh estudio jun aurretik. Hori da. Bai, bai, bai, Vale, eta, a ber, hau da, galdera prua pikanti, igual ezin duzu bape esan, baina, eh, disko bat edo zozer prestatzen ari zarie <laughs> laster ateratzeko, agian bai maiazio zu esan noiz. Ez, ba, ez dago sekreto ikor nik uste dut. Ez, ba, bai, badauko... Badauko, gabaiz, ba, komposatzen, gait, eta, bai. eta badauko grabetako ba, fetxa batzuk, baina, bueno, oza, laster, laster ez da izango, ondi hone, eh. <laughs> kontzertutxo batzuk badauko bigarren CD honi guelta batzuk emuteko, baina. Baina bai, bai zehose preparetan baga ditu. Bai. Esprimidu ingo dozu egin hartatara dutako. Hori da, ba, hori da. Baina, baina ikustu ber, ondione... Ez da egitu, ez da bi urte be, ez da hobin. Orduen, nik uste dut poratuketan eh, dala ondione. Baina bai, zehose itxen baga bai. Vale, ba, nik ez deko galdetzeko, baina ointze bertan pentsau dut, eta egon garela hitz egiten kontzertu iburuz, eta... Bota, bote, ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ba, dibidez, e, eh, ba, bueno, adibidez zeu, esan baina zuen, baina, ez dakit, ni egon nazain batetan, eta ni baditu doan markauta kontzertu bat, zuek deko zuela, engo garatzen dozu dela, kristan kontzertu izan dela, edo. Boa, beste kontzertu <laughs> ba, ez, eta respeturik faltau ja, barik. ez, bai, bai. bertan, bururatzen jako nik uste gota, azkenak, bai, igual izan dira, kona, como potentia guretako berrixak, ahimaz, jimilasen perkeldekin, ekin, eh, ez, ez, ez, ez, izan ez, como, patio berri batzuk eta zenatoki guapuak eta jendiak eta bai, bai. horrek asko markaduzku Baina hola, anekdota eta hola, Eskin Bai, bai. refreska bio, baina. Basta, asko da, az... Ba, ez komentetan egon garen hori mainarin be, oso guapo gonzan. Ez dakit, kamioi baten ez dakit zer. Oso guapo. Gero, bueno, nire torte jat burura, be bai, añorga dibidez, o gaztetxe, <laughs> guapo hortan. Txiki txiki. Zoko, ez sartu itzen, baina, bueno, ez dakit, kriston ambienti eta bertan be, ba, ez dakit, hane, eh, kontzertu ketan tolatzen dauen gentie, pues, sea, Eta bai, nik esangot bat, oindala gutxi ni niri dexente marka ustena, eta izen zan, maestun, eh, mendialdea, music festivalik, O ez dakit. Bai, eh, Nik uste tanok eki gela eta izen zan en plan, ostia, etxe, ni behintzet, ba, angelatu gitzen, loitzen tal, ez zer, eta etxea eldurren goguni, eta izen plan, ostia, badau gention dion, ez? O sea, itxen da, o sea, que lo hace, tío, benetan bihotzakin. Hori da. ikusi gen festival hori izabela bihotzakin antolatuta, bai. e, eh, maestu moduko erritxiki baten, zenbat gente involucraute bai, bai. festival hortan lan itxen, Eh, que se falta jatzula jateko zeo zer. Eh, es que daukotu bai, bai, momentuan, eh. Temporada ni enda gotu, está que sentí gañean. Bai, bai, eta Está sentaseño bat ni bentzetukin ona estena ixo aigo eta le lengo momentutik como O sea, con ciertas cosas pasan dan u hori, ¿es? Bai, es que chao, eh, la gente que igual está aquí sobre este check, pero da igual, o sea, pues bai, le gusta bai. la música y te ha venido a ver y bai. lo da todo, tío. Nortasun asko hau, bai. herri bat, ni... jarraitzen dauela gainera impulsatzen uste talde horrek mm, noiz gaur egun ez da inbeste ikusten hori da, hori eta rock estiloak eta zuk baino hori ez dut ikusiko atortxo baten hori bai, bai. baina ez da, beste mm, bilatzen daue bai, bai. ni, galdutako zeu ozera, ni bueltan itzen tipo, no sé si emozionau es la palabra baina, bai, bai, ozera, bai. fua ozera, ozera, ozera, ozera, ozera, ozera, tío, o sea, inbeste gente involucrati eso, claro. se gatik. Bai. Porque esa maestua garrik, o sea, campezo, no sé qué, ondoko herri, rip bai, gente pilloa, ¿sabes? Se ma voluntarios, o sea, en un da pico, tú, si si dure un vistal le dauko, <laughs> o sea. claro, claro. Bai, aquí música escena según eta nun me mm. bai, igual es botetan dugu pizkal falta, ez dauz igual zona batzu jute sai la jote kontzertu bat eta ikusten duzu kristo antolamendu, antolamendu, eh, bai. emotiva gero igual beste ribatzu, batzu Bueno, herri <laughs> ba, la maizion ez dakit. Bai, oza, eh, gertuko ekin, bai, bai, oza. Bai, bai. Eta, laster, horreko kontxortu pare bat, eko zuen lotte datarik, bai, eh, gombidatzeko. Ustaian, ustaian datu. Bai, hon ja, kaina, kainaiko bukatu ditu hau, azte honetan nagoen gajoten lagaztidan. Bai. Eta, urrengu esango nauke da, la kamabiz horren Gero, antzuola. Ez, eh, die, eh, ez dakit esaten duen ze jai dien. Ez, Hau, zeian eh, jai segi, igual. Bai, bai, ez dakit... Eh, igual kale bateko jaiak. Bai, ez dakit ausoren bat edo dan, eh? Bai, bai. uste da, lo kale bateko jai segiten bai, dabe. Bai, zeleike, zeleike. Zenatoki bat. Eta gero emeretzi antzuela eta hogeita xeio txan dixo uste. Horria. Horreik. Ah, jai segi, kale bateko jai segi. Hmm. Bueno, han ikusiko dugu elkar, eta nik eh, euro bezete mira bat ipini. Eh, joko duzuela fijo. Eta, <laughs> eta, dan. Zuek ez, zebara baina gure... Entzuleak. Gure entzuleak, hartze daia. honen inguruen, gozaleaten berbaiti pizkat, eh, tema honek deko deko videoclip bat, ez da? Naiko bai, hori da, eh? hori da. Eh, zuekin zen duen videoclip hori, norkin dotxue, zeba gero urrengo abesti batek dekola videoclipa bebait, eh, engotxo galderatxo batzuk. Bai. Baina, grabaketan asuntun pizkat, ez, diferentik ikusten die, pertsona diferentik die, grabau abenak, bai, bai, bai, bai, bigarrenak, gero komentatu, komentako dugun euripeana, hori kriston kalidade sarra deko. Bai bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eta, locura. baina, bueno, honek beha deko, hori zuen, niri, epoten doztena hone videoklipa dela, dekola, de, de Claytonen horre potentzia pizkat, ez? Eta nortasun hori moten doztena hori, o deko videoklip hori, iretzat. Bai. Ez dakit. Lehen gainera kepatan egon gara hor, reka mainito bat hartzen, eta hori komentatzen emili gara. Bai, hau justo igual ikusten da gehiago direktuan ikusten dana, ez? Bai. E, mugimendu bai. hori bai. kleitonena. Ta, zesango neuke dala, zuk esan zemot, da oso gugun ikusten bai. Hori da. Bai, ez Bai, ba, bioklip hau inguzkun maitek, e, Platina Filmseko maite, ba, justo Platina Films da, e, ba, bueno, jokin eta beren eskiek daukien e, Bai, gura bezala bueno, bai, enpresa o hasta kit. Bai, de empresa de Chuco. Bai, bai, bai. <laughs> Publicidad de Horida eh, eta publicidad de Sara Torre. Horida, yakin, <laughs> un poco de promo. Es, ba, oixe, eh, está kit no es sortu sa bien, está kit osondo en la vir urte do. Eta eta hori, bai, apur bat hasi zien e, musika munduen, ba bueno, hainbat talde videoclipak itzen eta tal eta baina ba bueno, ya beste eh, ampliau daue euren estua eta bueno, ba enpresakin eta ja lanien da bizbidixotan taolan. Eta hori ustotan nahiko argi uki sieratik, ez? Ba, zeoze holan e, gertukue egixe esan eh, asko pentsau barik. Zaukogun tipo bai. referentzia bat. Bai. Hortan, grupo baten videoklipan referentzia bat. Eta jongitzen bastante horra, baina ez, oza, planuak izan ziren un poco de, ba, grau egau hemen, hemen, hemen, eta hemen pero bueno, a, a experimentar. Eta gero nik uste, oza, ez dakit, edizinuak eta oso guaporatu da, oso, ez dakit, erreza ikusteko. Natura, eh, bai, bai, bai, guapo, oso gu, oso gu. Niretzako, niretzako hori deko erre bideoklipak. Zik espadoz ikusi, entzule, ikusi, bale? Hori da. Punto pago aldogu, ez dakizu en Instagramen, zeba pizka desastre da, zuen Instagramen. Instagramien bai, eta YouTubeen da. Instagramen ez dakit, igota da, bueno, YouTubeen bai, fijo. A ver, esaten dut, eh, desastre esa chutena gaitik da. <laughs> Esan bida, esan bida. Bai, batxutan, kostuta jaku, mensaje batzuk eh, konteste tie. Eri <laughs> ratxa joen, iratxin dut jela, mesu bat, ez dakik zen bat denbora. Amen, <laughs> ez tozten niñor, que eran chuten, mi flipeta, bano con numero número personalak, baina, bueno, esan, bueno, Instagrametik. Bai, Ta bai. justo lengunien, manes ikusina benor. Ta, eh, digamos, gota garra batena, orkespenien, Eta ba, pasu, tu, egon itxela zuekin etxarri, no si tal. Ah, bai, esan akordetan. Eta, bai, etxe, eta, bai, eta, bai, eta, bai, bai, hori naz nix, bai, no, desastre, bat, no si Bai, batxotan kostuta jako porra konteste di, eh, sentitzen du, parte bai, hori hori hori. Barkatu, que ratzuen numero pertsona dukindatela, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, bueno. Ba, jarraituko dugu entzuten urrengo temi, eh? Eta ingo dugu berba e, eh, videoklipena, bale? Eh, ez dakitan zure tema famatuena edo kriston tema zue da, nire txat. Beno, perfecto. Mm, bai. euripean, mm. así que, Hori da. Ciao, Ekin. No, dute datu, eh, entzule? Zera, da, temazo bat. Ez jakonek guztetan, meses, amatau irratiz, eh? Eta juteko entzuten flamenko edo. Guztetan jaku flamenko, edo eh, bai, eh, kontuz. Bai, bai. Eh, bueno, esan dugun helen, no? Neiteko beste videoclipa deko zuenekin, ez? Hori. Hau bai. bai dauela, kurraute. Eta, ni, aparte de norkin dautxue, no seke, buro jakin noren etxie da hori. Hori da... Honekin euk gauen suerte asko. Esto bai, fue, o bai, sea, se bai, alinearon los astros. Bai, bai. Y nosotros estábamos ahí. Esa esta isla. <laughs> Arrapa usus que un erdiar dixen, básicamente. Hau izen san... Ba, pura te explique tako así eratik Eh... Nik eh, ikusentun esko komunikazio ikasi dut eta eta bueno, gaur egun be, be ba, mundu hortan nabila nien eta ikasten ninguela praktiketan agonitzen enpresa baten ez da eta pues, bueno, hau duzu genti eta otro Eta orduen, ba, nahuko ba, lagun bat, pues, mundu hortan da nahiko tope, oza, eta a kalidades, oza, ez dakit, ez? Oza, ez dakit. E, itxen produksin oso potentiek. Eta orduen, pues, izin zen apuesta apur bat hori, gu bai gure gauen... E, maitekin eta deputa madre, baina gure gen apur bat hortik urten, eta venga, pues, vamos a bai. investigar, que es esto, eta ba, apur bat jente, beste jente batekin. In. Orduan, zita baten ideia esan, oza, hor bizozio zien, hazie eta, eta Mikel Kubillo. Eta, zin <laughs> maz, de repente, eurak ziren euren ideia hitzen, guztau jakien abesti, xapan, oza, nire proposan izen zen, en plan, zuekin, o lo otro, e, de repente, pues, bueno, ez dakiz lan izen zen oso ondo, baina urak bai datzitzen ez dakit norei, Erani bauko, ah, idatxitzen Madrileko... Kamara bat, Madrileko, bai, eh, kamara, Pablo, hitzen dana, produksiño batzutan, que sinatos igua hor, que sin no se que, osa... Bai, oso potentia. Osa, cosas hartas. Oria. Eta casualidad, pues este tío dijo que sí, que se animaba, que le gustó el tema, que si no se que, Orduen, tipo hori animau momentuen, eh. ba, bilboko enpresa tosko bat, eruten dagoena argi xen movidak eta, Pues ya a bien, vale, nos interesa currar con este. Orduen, pues nosotros también nos animamos. Orduen, vaya, Eurac. Los tú bien eh, Palacio, Baracaldo, Palacio, Palacio, como escenario. Que, que, nos pegaba para el tema, no sé qué, tabu, uh, vale, vale, Orduan, ni acordanas el día de la grabación que llegamos ahí, tagu basa que un gente gombis a la baña, o sea, en vez de, o sea, el duginen, había camiones, había luces bai, por bai. todas partes, tagu, ¿qué es esto? Dana priva, o recinto aitxita de de pasaba dubisus con esta Ni momento de tener, o sea, caca en eh. Claro, eta leioeta leioetatik O sea, eraikuntza kanpotik, leiuetatik sasen, como argixak, haciendo de luz de ventana, esta quixer, con paraguas, o eh, sea, dana... bos metroko arri bat, eta gu flipeta. locura bat. Ogeita bos pertsona, ogeixa, eh, gurekin sabe. lanien, eta, bueno, bai aprotxauz beste moda desfileko neska, te barkas gixak itxeko, ba, enpresaren batendako de marcas de ropa. Eta flipa venga, ni se hori, ba suerte hau ba, simplemente hauek hau bisokin itzegin eta hauek lotu da na hasta que pum Es de repente hubo una suerte. plantilla bai, bai. que, que que ah, que que. Eh. pelikula. Eta gero hartzen dau parte be bai eh Idoia, pues bai, hori da tapia, eh. Idoia tapia, bai, eskabidaneko. Eskabidaneko abeslarise eta hori bueno. be bai zelan casualidades edo... Hori nik uste dizen zala bastante marka. Eurekin jogauen. Eskabianekin jogauen. Nun izen zazi kontzer. Bueno, ez dakit, eh, baina jai batzuk eh, plazan, eta eurekin, ba, kameri nuen, ez dakit tal, eta, ba, hori, barri bai. eman haitzen eurekin, eta, ba, igual egun ematen gurekin kolau, ez dakit zertal, bai. hasi de kalenta. <laughs> Eta, hor, momentu nabaztu zabien, bi... Bi edo iru, ez dakit zien, igual momentu hortan bi, porque horretik eskabianek bai. beste bat eukizan. Lore eta Lorena eta idoia zien. Eta bisekin nitxek aukera, oza, intentzen jasoko, maia, bueno, ez dakit, Lorena, ez dakit zemogu da batik Madrid, joen zan, orduan, etxauen, no seke, eta idoia anima usan. Horia. Eta, bai, <laughs> zurten zan, klabau, bai, era que bai. aparte, be, bai, eh, ez dakit, antzerki munduen dabil, zaitasi bai, bai, da, oza, aktuetan, onda eta... Onda jako, bai. Eta, pues, zan, gamboa, pues, bai. perfecto, bai. o sea, pues... Torri xan, torri xan estu eta gu ez gauen preparado berakin, ez? osea, bera, mekelek bidea izotzen yeah. abestixa, baina bera probe, venga, hemen aguda probo, kote benestak izan, eta gratuza nola abestixa, osa, perfecto, ideal. Ideal, ideal. Pero eso, videoclipa... Ane, anekota modua, eh, no grazen da hori, ez? Eh? Tal cual, bai. flipo, venga, ben. Aurre egun esan duzu, ba, <laughs> salinan hazi otra vez los astros, ni, ni, ni. <laughs> Hori da. Ba, oso, ondo, Clayton, ya, demori edabilu amaitzen, vale? Eh, Gordeko tartetxo bat iru, iru abesti pintzeko e, eh, Urrengo abestia izango da Bufalo, e, eh, kepari guzteta asko <laughs> vale. Baina esker mile torti egaitik, benetan ba, iso, e, eh, Esan dut txuetena, ba, elan saioak itxendogu laburtxo eta holan Ba, igual ez jendiek ero esaspertzeko entxuten uh -huh. da holan Obeto jendeak goguekin geratzeko, bai. ez? Eh, ez aspertutie baino. Oh, yeah. Espado zuen bai. txune Clayton, entzule, eh, mon bueltatxo bat, merezi da bie, kriston maju edie, <laughs> eh, espero tamendik horrera Instagramen da erantzutie, errezau. <laughs> Bai. <laughs> Bai. landuko hori, landuko. Ikusiko gara horrengo kontzertuetan, vale? Hori da. Eskerrik asko zuen. Zeui, zeui. Placer bat. Vale? Eta, bueno, bukatzeko hau saio, eh, vale? Gurot, eh, esan datorren hastien edo saiatuko da zela beste saiotxo bat eh, seguramente sermon segongo da gurekin vale? baina bueno eh, ordura arte bukatuko dugu de Claytonen beste hilo bestikin vale? Buffalo, Light Me Up eta ingularik ez zuek guztetako así que eskerrik asko regotearen agur entzule mi esker agur agur